امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب صحیح بخاری کتاب الطلاق باب یاورتا من اجاز طلاق سلاس کسی بو سه طلاق پجم یک جه کپید کتاب صحیح بخاری جیل دو کتاب الطلاق این حدیث وجود دو سه طلاق سه طلاق کپتا نه تنها مذهب امام بخاری مذهب تمام علماء چهار مذهب و تمام علما الا بین علماء سه نفر اختلاف کرد یک حافظ ابن تیمیه حافظ ابن قیم و برادران تشیع این سیاره میگن که یک طلاق کرده؟ دیگه کل علماء دنیا میگن که سه طلاق کرده. از حرمین گفت تا دورت نقطه جهان اسلام موجوده طلاق و تی صحیح بخاری حدیث یا و بخاری متنظری ما سه طلاق تو یک طلاق نمیشه نه احاديث محل اشكاله احاديث عن بخاري احاديث عن ترمذي احاديث غير سير طلاق طلاق صاحبوتا ابي سنوتا منظور حديث دو تعبير شرح است يعني ما سير طلاق طلاق ورته يعني بما صورت سير طلاق چون کاش ما اهمیت دید تروس سير طلاق ندیم زمان واجه طلاق هم مهم بوده نه سير طلاق طلاق بوده و این حدیث راوی هست حضرت عبدالله ابن عباسی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ سے طلاق سے طلاق ہو راوی خود حدیث چونکہ عبداللہ ابن عباس فرمانے تھی جنین سے طلاق آتی پہ اے ابن عباس اے ابن عباس چون کریں تو چون کی طلاق کرتے راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئے اگر سے طلاق کرتے جواب ہے ہمشی منگو نا جواب شیعہ کی آئے کہ ماں سے طلاق بنواجہ یا طلاق صاحب کو یا نیچے علامه يعني خطابی یک شارحین حدیث نکم سوست شخصیتی کس حافظ ابن بنجای زای تقلید کن آیا وقت که منظور از دیشیو که هن تو شما سه طلاق تو مهم بدانی فرما سه طلاق یا طلاق و سه طلاق سا بوده ان یا طلاق ما تو سه طلاق شما بوده تابلیشیو پدا مکرارشیو خود راوی حدیث بو حدیثو مخالفت کرد کس حدیث روایت کرتا عبدالله ابن عباس رو آیا بو طلاق یک طلاق نه سه طلاق بعد از علماء یه اجتهاد کردن در کنارش احادیث سه طلاق ہیں که امام بخاری داخل کتاب صحیح بخاری سے طلاق عجیب شی نام از امام بخاری سر نام بخاری داد امام بخاری کتاب بخاری لب ده سال چه سبو که بخاری شو کو چون نکدی نه بخاری نزوری اے چون که بدون دور چون سخت شی جین زوتر دست مردم امام بخاری همین باب یا آورده و خیلی با شد اومد خیلی با تندی برخورده هنج تند نویسیده سه طلا سه طلا کرده راهی نیست کتاب کتاب صحیح بخاری واقع نه جلد دو چاپ پاکستانیه کتاب و طلاقیه تقریبا سومیکی چهارمیکی بابیه باب من اجاز طلاق سلاس بی الفاظ بای بسته حدیث آورده که سه طلاق سه طلاق چی من بخاری آورده من بخاری اگه هر قبول به خارجه قبول وو نه جاه قبول و جاه رد احادیث محل اشکال و زورین تی و احادیث که درست رزول تی با عجیب شیو مگه این حدیث آینه گیسی بوده اما روایت کرده بوده چرا آین از احادیث استدلال نکرد از بقیه حدیث چرا استدلالش کرد چون که بقیه احادیث به اعتبار صد هم قوی تیر و بدون اشکال تیر تیر در آن دنباش نه اکنی طلاق مکنی آن راحتی پایست به مسائل شرعی به صورت نہیں مسائل شرعی مسائل اختیاری و خارجی نہیں بار خود خواهشات نفس انسان میتونه پیان چطور توجیه کرد من گفت کل جهان اسلام فقط سه نفر تفرد کرده سه گروه همشان گفت نه نو برگردی آیا ما خبر کل دنیا بزوری گپ گپ سه نفر بزوری و این سه نفر کدی نظر مطرح کرده بوده در سال 700 هجری بعد مطرح بوده یعنی از اول اسلام تسال سال 700 هجری سه طلاق سه طلاق بوده از 700 هجری بعد حافظ ابن تیمیه حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه یا تو سه طلاق یا طلاق کو از 700 هجری بعد اختلاف چیز بود نو سوال شیو کی اے ما قبل آیا جنا پر خراب بوده آیا آیا طلاق دا طلاق نکافت بالفرد رأي زواج کو برای زواج درست نبوده اول شما مال کرتا ہے تو 700 سال یک مسئله 700 سال بعد مسئله واضح بود چا دو سال بعد خلافت ما و صدر من خلافت ما لهتم هست تو مشتون کرده مسئله بیست این صورتت که آ زمان یک کات علیش بحث علمی یا شاید درکی بکنه شما یک کات تاسیس طلاق تاسیس طلاق طلاق ایجاد کرتین یا که تاکید طلاقه آیه که از صبح گفته بوده گفته اول بوده تا تاکید بوده و یک شخص یه گفت یک شخص گفت که خانم یک طلاقیو درست نه همین شخصی پشتگال میگو گفتیم یک طلاق داته بوده پدر رو پشتگال میگو یک طلاق داته بوده ای چند طلاق بوده شا بیت فرار پس سه طلاق شا بل آیا ایشی سه سال یک سال بوشی یک سال بوشی رو چی بوده هست بر یا گفتی بیا بعضی از چوی سوی استفاده کرده تاسیس طلاق یا عورته سر تاکیدش سوی سوی عورت تاسیسش کرده حسوا فهمید که سه سه صاحبی نونده که چنو که دروغ بنده اول شگو که منظر یکی بوده یکی بوده پدا از بشه سوی استفاده گو ایمان از ضعیفتر بود واجب گو که سه طلاق سه طلاق کرده دیگه رما پیسر اسلام بوده برای ما تاکید بوده یکی بود تاسیس بوده تاسیس چیز دیگه نه تاکید چیز دیگه نه بخاطر تو مریه بدت کرد بالفرض عمر کوئی کارا بالفر عمر کار کو سه طلاق کی بکورد کوش کش نه کی کار برده عثمان هم زنده علی ابن ابی طالب هم زنده کل خلفا زنده ته شب هر سه سه خلیفه زنده وردی، و هر سه تاییدی که بور تایید هم جنین خدا هیچ کسی سه خلیفه خلافش صادر نبوده و قاعده کلی در اسلام شیو مسئله علمی بود دیگه اسلام شیو هرگاه روی یک مسئله مختلفی اجماع صورت بگیره اجماع صورت گرفتن علما اختلاف قبلی از بین برد مثلا پیسای مسئله بود پا گوتی اگو چوب کنی اگو چوب کنی پگه پاک است در مسئله اتفاق کنی که گپ شیو اتفاق سر مسئله اختلاف قبلی از بین راه اختلاف قبل از بین راه یہ مسئلہ باقی مارے یہ مسئلہ باقی مارے ہمارے پاس یہ مسئلہ واجب ہو واللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَسِيرًا هر کسی غیر از راه مسلمان اختیار کرد ولیه ما تولا همه چگر دین چگر وارتا جان و وسعت مسیره این آیه منظور چی اجماع کرتی رای کل مسلمان یک راه روی سر راه روی پاک روی یشی مثلا وقتی اجماع صورت گه بعد از اجماع اختلاف اعتبار نی شقادی علمی یو یا قادی علمی ها بالمحدثین بالفقها بعد از اجماع اختلاف اعتباری هر کس اختلاف کرد اجماع قبلی نفروشید اما اجماع اختلاف است بنابا بالفرض هنچو چون حدیث هنچو بود ما قبول کنید بل اجماع سریعت صورت گرفته مگر آیا عمر بدتی یا در بین احادیث عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ استمام مان شبیهتی که زندگی واجب بوده عمر ابن خطاب کسی بوده که با وجود نبی کریم افتخار کرد عمر مسلمان بوده اگر کسی پیغمبر بود عمر پیغمبر را این که مقام عالی عمر هست تا زبان عمر زنده هیچ اختلاف در جهان اسلام نه مرگ عمر شروع بود اختلافات نفوذ فرقه باطل باز عمر شروع بوده اول چی نه جنا با عمر بدتی بوده متاسفانه شو هر جا گیری که نام حضرت عمر کنه در حالی که نبی کریم فرمان در حق خلفای راشد چی فرمانه علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین المهدیین و از و علیه بالنواجز این حدیث داخل کتاب مستدرک حاکم هست کتاب مستدرک حاکم کتاب یو که کل احادیثی سر شرط و ما شرایط و بخاری تخریج کرده و هر دیگه امام حاکم فرمایند که هذا صحیح علی شرط شیخین و امام زهبی تایید کو که درست و آخر میشه واقع رو زهبی در این سوره حدیث هم پای بسی بخاری قرار گرفته و دی هک چو نبی کریم در شان خلفا راشد چی فرمایند کار چمون کرتا و هر چه خلفای کرد دینش میشه یعنی گویا که نبی کریم بای گفته ود حضرت عمر ابن خطاب مقام تشریح داشتن توانه مسائل شرعی تو بیان کرده فرما چیز از اسرا نبوتا این کریم مقام ولد عمر ابن خطاب ها متاسفانه خیلی جای افسوس و دشمن عمر ابن خطاب از هر دین بود از خود همه کسانی عمر جانی کنه یعنی عمر ده پچی ترکه شو گپن مزوری ما تراوی عمر ابن خطاب بیاری اعتراض اثری عمر کرده گوزی کرده صحابه کرام اعتراض نکرد عثمان اعتراض نکرد علی اعتراض نکرد عایشه کو ام المؤمنین اعتراض نکرد تمام ام المؤمنین زنده هستی هیچ کوفت نکرد نه دوار پیغمبر زنده اعتراض نکنی کل اهل بیت زنده اعتراض نکنی تمام صاحب اعتراض لیکن اومد اشتباه کرده 1400 سال بعد گویا ایمان ما از ایمان علی قوی تر یعنی گویا ما به اسلام مخلصتر از علی از رسول ما مخلصتر ای ایمان که از علی بود ما بود تمام علماء جمع که بخاک خاک پای از رسید علی مقامی که بالا دو ای حاضر رو بیت عمر سر جلب کرد یعنی گویا ما یعنی ما پیغمبر دوست رو عمر ما پیغمبر از علی دوست رو کلا و هاشا هر که بوک من دوست رضا دروغ بندش را امکان نش را چون واجبات فرمایند که الله الله فی اصحابی از خدا تروس در مورد صحابه کرام میگوید فرمایند که اگر شما کوهد پت پات راک خیرات کنی و صحابه کرام این کرو خیرات هم کنی شما گناه نرسید این کریم مقام صحابه کرام ها تو فالله تعالی فرمان که فین آمنو مثل ما آمنتم به فقد احتدو این که شما بلدی که ایمان شما ملک برای ایمان بدیاین بل الله تعالى الصحابة قد دفاعي كان تيجي أنهم كما كمعامل الصفاء منافقين لكو تيجي الله تعالى الله إنه هم الصفاء شو أحمد كم يوقف الصحابة كتو نهي نو آية ما الصحابة كراها مخلص تربيته آي يرجو الله تعالى ما قشتر محبات حضرت علي وعثمان بن عفان ودقى الصحابة كرام محبات ما قشتر شو دروغ شي دنبال شي كده كده آثار हमारे بزوري जरूरी एक तलाक आसान तो एक तलाक जरूरी हर शरीका आसान आसान तो एक 80 روز بیشتر ویل کنه نه عمری کنه روزگار باچه روی حاضر بینگونه حضرت ما ملاقات کردیم در نبی کری فرمانید که سردار پیرمردان جنت مو همه ابوبکر عمر باچه روی گونه حاضر رو به عمر بدتی بوده عمرش عوض کرده عمر کرد سچجمان عتیق عمر قابل رد نباشه عمر چه شخصی نبود یک بیاد خبر کرد عجيب شيء نعم عمر جان تهدي المخالفين انت دوزنهم